Ýoly ýagşydyr. Adam ogly dünýä maýyl bolar sen. Bilseň ahyratyň ýoly ýagşydyr. Akyl erseň ahyraty gamygil. Akmagy dünýäniň maly ýagşydyr. Amanat jan çyksa, aýrylar tenden, peda bolar, dostluk ýetmez hiç kimden, küfür, gybat, ýalgan sözlän adamdan, adamlaryň dilsiz, Laly ýagşydyr. Eý, gapyl, habar al, akly ýetenden. Munda goýman, çykardylar Watandan. Diri men diýip, gaflat içre ýatandan. Iman birle ýatan, öli ýagşydyr. Mömin gullar, dowam bolsa hakynda. Magrypat saçylar, sözler ýakynda. Lal bolmaklyk betkärleriň hakynda müminleriň şirin dili ýagşydyr. Her säherler turup, gözüň ýaş etgil. Küfr, tekepbirden köňlüň daş etgil. Şirin sözläp, mümin köňlün hoş etgil. Arynyň zäherinden baly ýagşydyr.